mu karadiridimba cyo kuri wa mungu murabyibuka umuhuza mu matati y'abarundi william benjamin mukapa yahora mu rugendo hano mu gihugu cacu aho yagiye abonana na bamwe bamwe mu begwa n'ibibazo by'u Burundi aho naho akaba yagiye ahaye n'ikiganiro abamenyesha makuru aho ivyo yashikirije hari benshi bagiye bagira ico babivuze ko ikinini umuhuza yahagaze ko nuko yamenyesheje ko abagombye guhirika ubutegetsi bwa Bujumbura atakibanza bafise mu biganiro biri ko bitegurwa n'uwo muhuza muri kino kiganiro karadiridimba tuza kumva bamwe n'abandi uko bakiriye ibyashyikirijwe n'umuhuza haba ku ruhande rwa leta canke ku ruhande rutavuga rumwe nayo reka turaza kumva bamwe bamwe mu baserukira ibihugu byabo cyangwa amadini hano mu gihugu cyacu kuko nabone umwanya bahawe umwanya wo kumvirizwa n'umuhuza hama namwe mudukurikirana kuri website akaburungu isanganiro akaburungu orenage muze kugira icyo mu yadushyikirije umutumire dufise ni Pierre Claver Nsengiyumva akurikiranye hafi ibya politike nituza kuba turi kumwe hano muri studio kubera akanya kamugoye tukaba twavuganye akanya gato imbere y'uko ikiganiro gitangura muraza kumva uko na wene abona nk'ukurikiranira hafi ibya politike ku bijyanye n'ibyashyikirijwe n'umuhuza eka araza kugira n'icyo atanga nk'impanuro y'ukuntu abarundi bakwigenza kugira batandukire ibibatanya medani niyo nkuru nijana bategura ikiganiro karadiridimba mu buhinga bw'ibyuma ni eme tusa mitebutsi reka rero twese twongere kubaha ikaze ngo n'abafise uruhara mu bugizi bwa nabi ngo nta kibanza bafise mu biganiro ibyo bikaba byashyikirijwe n'umuhuza mu matati y'abarundi aho yararangije urugendo rwiwe hano mu gihugu yararumazemo imisi itatu Benjamin William Mukapa asigura ko uruhara rwiwe ngo arukuzana ibiganiro abataco bagirizwa mu mabi ahitiye mu gihugu reka tumukurikire akaba yasubiwemo na mugenzanje Joseph Nsabiyabandi People who have been indicted or charged with the attempted coup abantu bagize uruhara canke bakurikiranwa mu gushaka guhirika ubutegetsi ikisi gihe cyo kuganira nabo jewe ikindaje ishinga sukuzana mu biganiro abatavuga rumwe na leta bafashe ibigwanisho sinzi ingene bangana niyo bari ntavyonzi ikindi ishinga ni kuzana abatavuga rumwe na leta ataco bagira bicarane na leta kandi nibaza ko hari kimaze gushikwako ni kintu kizomenyekana nko mu ndwizi zibiri ziri imbere kandi nibaza ko twumvikanye ku bantu bashobora gutanga urutonde rwohurizwa ko na bose ubu akaba ari umuhuza w'abarundi mu mugambwe uri ku butegetsi ari we CNDD-FDD nabo bamenyesha yuko ngo badashobora kuganira n'abakurikiranwa n'ubutungane ibyo bikavugwa n'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe CNDD-FDD ari we Evariste Ndayishimiye umuhuza na karyo kuko ashobora kwibonera wenyine ingene uburundi bumeze hanyuma ingene ibintu byogenda kugira ngo tubandanye ni uko ubica dukeneye abahungiye hanze bahunguka kugira bahunguke rero kubera ibihugu bimwe bimwe bibafise nabyo ari ibihugu byabakoresheje ntibyemerera leta kwibashikira duca dusaba rero umuhuza kugira ngo adufashe nabo duhure tubasigurire ingene igihugu kimeze bongere bamenye ko atacyo biyotsa batahe mu gihugu cyabo cy'amavukiro twubakire hamwe hari ikibazo n'ubu kitaratorega umuti ikibazo kijanye n'abazokwitaba ibiganiro na cyane cane hakavugwa bajya bakurikiranwa n'ubutungane mbega ico kibazo mwaba mwagikuye mu nzira n'umuhuza birumvikana yuko umuntu aronderwa n'ubutungane mu Burundi ntashobora gucaza kuganira mbega yo baganira ingena hanwa wewe woheza kwica umuntu cyari guturira umuntu abona ugaca kuvuga uti naho nakoze ikosa reka tugire ibiganiro vy'ingeno mpana novuga icyo gihugu co cakibaho kitagira amategeko abo rero ntaco dufise twovuga na kindi kandi bazi neza ko bakoze ikibi kandi bariko bararonderwa n'ubutungane hanyuma abandi bose bari hanze twebwe turavuga tuti bose kuko ibiganiro ntibishobora gukuramwo n'umwe abari hanze bose bazi ko bataronderwa n'ubutungane twebwe tuvuga tuti nibaze bose twumvikane kugira ngo Burundi bwacu tubwubakire hamwe hariho abatanga intererano yabo bakabona ko abo bakurikiranwa n'ubutungane boronswa ikigongwe c'agateganyo maze nabo bagatanga intererano yabo muri ibyo biganiro maze inyuma y’ibyo biganiro ubutungane bukabandanya igikorwa cabwo kuri icyo umugambwe cndd uhagaze he? wewe wasigurira ingene waheza kwica umuntu gacu ngo shaka igikongo cy'ifata kibanza je niyumvira yuko ivy'ifata kibanza vyaraheze cari gihe twari mu ngwano mu kuyisohoka muga ntawe twigeze tuvuga yuko uzosubira kwica azocaronka ikigongwe cy'agateganyo ico gihugu twaba tuvuze tuti iki gihugu kitagira ubutungane ntikiba kikibaho uwo rero akaba ari umunyamabanga w'umugambwe SNDD-FDD ngo umuhuza yashikirije ngo ivyo umuhuza yashikirije ngo byerekana ko ibiganiro birangiye ngo canke ko yananiwe guhuza abegwa n'amatati ari mu Burundi ivyo navyo bikavugwa na numwe mu bari muri Senarede reka ndabareke mukurikire Pancrase Cimpayi muri Senarede ubutumwa umuhuza yashikirije ejo itangazo yasohoye ejo na kamara maza aho rero hari n'abandi bagiye bagira icyo bashikirije twavuga nka agatongwasa havuga ko atamurundi n'umwe ngo yo mu biganiro ngo bihagarikiwe n'umuhuza w'abarundi reka dutega amatwi agatongwasa mu minsi yahera ngira ngo kumbure nuko amabomba ariyo ariko arayaga mugabo naho nyene hariho imanza zari mu masentare n'ibindi n'ibindi kandi uretse n'ibyo ngira ngo no mu masezerano kugira ngo turonke n'aka gahenge n'abari bahunze bamwe bamwe n'inyuma y'amasezerano bashobora kuza haba mu bari ku butegetsi uyu munsi haba mu bari ku butegetsi imbere yaho mu bari bari hanze nuko babanje guhana ibintu by'ikigongwe cy'ifata kibanza ibyo bise iminite provisoire kugira ngo bikunde ibyo bapfunditse bishobore kujya mu ngiro none ibyo byari kuza abantu bategeze bashamirana ni kuki none ibyo bitotubera icigwa tukaraba ku neza y'uburundi ko tworengera ibyo byaba byaratubabaje rwose abantu bose bakicarana kugira ngo tuvugane ibibazo tubirangize atawe gufata ngo tuzosubira kandi ejo kuza kurondera abandi nabo hanyuma Eka sigwasa gusa ngo umuhuzango yategerezwa kubanza kuraba icateye ingorane hama akaraba abo tumigwa kugira amasezerano ashitswe ko ntihagire ababa intambamyi ivyo navyo bigashikirizwa na Tatien Sibomana yaravuze yuko abagirizwa ko bagombye gutembagaza ubutegetsi batari mu biganiro arongora nta gishasha rero kirimo kuko tumaze kugenda inshuro zibiri nta bagirizwa ko bagombye gutembagaza ubutegetsi turigira tubona batumigwa ivyo rero ntawe vyotera ubwoba mu gihe yovuga ko abo CNDD-FDD bose canke leta yabo bazokwandika ko uh, boba bakurikiranwa ku vyaha ibi canke biriya agaca avuga ngo ntiboza mu biganiro aho yobaguye mu mutego kuko muri ibi e, biraboneka yuko CNDD-FDD na leta bagomba ko ari bo bashinga abo baganira naho mu biganiro haganira abafise icyo ko aho rero mukapa yogwa muri uwo mutego azobananiwe wewe rero urumuhuza rabuta imbega ingorane ziri mu burundi zavuye kuki zaje kuki none kugira zitorerwe umuti abo tumigwa kugira ngo ntihagire ubusigare inyuma ejo ngo abintambamye y'ibyo biba ko n'ayo masezerano bavuga namwe twogira imana akaboneka birakenewe ko aba ashigikiwe na bose kugira ngo ntagire ubusigare inyuma ngo yabere intambamye mu gihe twaba twayashyitseko nicyo gituma mvuga nti turindire eh, nayo ahandi hoho nk'uko nabivuze hamwe y'abafise iyo ntumbero ya sendedefitede yoba yananiwe kandi ibyo tuzobibona ntituzotinya kubivuga mugabo ubu ndabye ingene yabivuze ndabye we yahora atumira ntiharagira yuko twebwe tuvuga yuko twatanyira akagazuzo gihambaye twebwe tuzobirabira mu biganiro yatubwiye ko agomba gutanguza mu misi yavuga Tasiano akaba ari umunyepolitike ishengero katolika na jone ngo gifuza ko abantu bose bafise ico baterera ngo botumigwa mu biganiro nyezina abaserukira amashengero ngo baranabone bakaba barabonanye n'umuhuza Benjamin William Mukapa musenyeri Simone nta mwana abona ko ikiyago hagati hagati ya bose aricyo cyotuma ibintu bisubira mu buryo tumutegabiri turabona yuko inzira ishobora gutekanya abantu n'ijambo naho tutarashobora kurihanahana twese twebwe twibwira yuko ijambo e, mu kiyago kidakumiriye n'umwe ariryo ryiza noneho erega n'abo n'abo bari hanze n'abarundi nkatwe bitebe bitebuke barashobora kandi kutuburanya bati mbega mwiyumvira yuko tutaraba rundi tweho je nibwira yuko naho umuntu yoba yakoze ikibi kingana gite kuko nyene yagiye muri icyo kibi arakeneye ko uwundi yo muvugisha nibwira yuko no muri politike abo nyene bapfuye ikintu twibwira ko ari bo bobonanye twese nyene na Eklezia Katolika irimwo byoba byo dufashanije kugira ngo iki gihugu cacu gisubire gitekane Eka na Laurent de Dolarousse aserukira igihugu cy'Ubufaransa mu Burundi yamenyesheje ko uruhande rumwe rumwe ngo rutegerezwa kugira icyo rukoze leta n'abatavuga rumwe nayo n'abari hanze ngo y'igihugu bagahuza reka dukurikire Laurent de Dolarousse akaba yasubirwamo na Evariste Nzikobanyanga twe na bagenzi banje b'abanyaburaya yatwumvirije aratubaza uko tubona ibiganiro bihurikiyemo bose yajejwe n'akarere ka afurika y'ubuseruko vyogenda twashikirije umuhuza ko tumushyigikiye kuko ubumwe bwa buraya burashyigikiye utwigoro tw'umuhuza hagati y'abategetsi b'uburundi n'abatavuga rumwe na leta baba hanze y'igihugu tubona ko inzira y'ukumvikana itegerezwa gutorwa uruhande rumwe rumwe rugatera intambwe urutambwe rugana urundi kuko atakumvikana nta nyishu izigera iboneka ku bibazo bya politiki burundi bufise muri kino gihe kandi aribyo bitera ingorane burundi uwo mutima wo kumvikana nous soutenons le dialogue nababwiye yuko turi kumwe n'ukurikirana hafi bya politike ariko tukaba twamufashe akanya gato imbere y'ikiganiro kuko yari yafatiriwe n'ayandi mabanga Pierre Claver Nsengiyumva ukurikiranira hafi ivya politike turakuramukije tugahanikaze mu kiganiro karadiridimba kuri no munsi eh ndabaramukije cyane meda kandi anezerewe kubona ngarutse hari yacigiye kinini murakoze yego sangwe ikaze murakoze cyane mwarumvise umuhuza aheruka hano mu gihugu cacu mu rugendo yamazemo iminsi ishika kuri ibiri aje kuvugana cyane cyane uko ibiganiro byogenda ibiganiro bihuza hanyuma nabyumvise hanyuma n'ubu ndacari ko eh, ndagerageza kurindira kumva ko hariho n'ibindi ashikiriza eh, kuko benshi basobanukiwe neza abandi bafise uko babibona mugabo eh, nibagije cyane cyane ku buryo eh, ibiganiro bigiye gukurikira bizogenda eh, kuko bisa nk'uko impande zibiri zasa nk'izohuzwa harimwo rumwe rutazobandanya cyane muri ibyo biganiro none murabye mwebwe nk'abakurikiranira hafi bya politiki mubona koko ibyo biganiro bizoba eh, meda nagomba mbanze ndakubwire ko eh, mu bintu byerekeye guhuza abantu hariho intambwe rero ubwa mbere ni ukuvuga ko iyo hari abantu bashamiranye barumvikana gihe kimwe kigeze iyo bababaye bose umwe wese akavuga ati ibi bintu birangeze aho umwanzi ashaka mm. bakavugana bati reka turabe ingene twova muri ibi bintu tukaronkwa umuntu aduhuza igikorwa cyo guhuza abantu kiragoye cyane ziriko zirashamirana ariko izo mpande zisanzwe zivuga ziti uwo muntu ashigikiye aba biribuka abantu benshi baribuka ko nyerere agitangura abantu benshi bagombye kuvuga ko yo bashigikiye aba imigwi ari kwitera uburundi kuko bavuga ngo bari muri tanzania mhm. hanyuma aratwara n'igihugu hanyuma arakirekura arataha uwo rero ibyo yashyitse ko benshi baravuga muramaze kuvugisha abanyepolitike benshi bari arusha benshi baravuze yuko hari n'igihe yabafata nk'abana mm. yabakankamira mugabo uwo yari mandela uyu ubu rero muri iki gihe turi mu kindi kibazo ikibazo mbere kidasa rwose nk'icyabaye igihe cyaba mandela mugabo ni ikibazo cyane cyane kiraba ibyiyumviro bya politiki ingene abantu bashobora kumvikana ingene bashobora kumvikana kugabangana ubutegetsi ibibazo rero biriho uwo munsi by'ukuri eh, jewe narigeze kubivuga mu minsi iheze ah, kuri insamizi nyine vuga ko ibiganiro bitaratangura ibiganiro bijya bya arusha by'ukuri ntibiratangura ntibyari bwatangure kuko muhuza yari akirondera nawe nyine yari yabyivugiye no muri raporo yari yatanze ko akigerageza guhura n'impande zose mhm. ubu rero ikibazo kigiye kuba eh, ni uko hariho uruhande rutanguye kumva ruzokumva yuko rwakumiriwe mhm. ivyo rero ni intambamyi nini cyane ni intambamyi nini kuko bivuzwe n'umuhuza akavuga ati eh, ikibuga ikibazo baharirira ko mu byo baharira ko harimwo eh, ikibazo cy'ikiringo cya gatatu mhm. eh, cy'umukuru w'igihugu ubu rero avuze ati icyo kibazo nta kikihari mhm. abaharira rero baharira ibindi bavuga ibindi mugabo kandi yongeramo ati bagirizwa guhirika ubutegetsi bazovaho eh, ibyo nibisanzwe cyane birumvikana ko ari iryo rikosa bakoze mugabo iyi ngorane ni uko hashobora kuba uruhande ruvuga ruti abantu bose badashyigikiye ikiringo cy'umukuru w'igihugu cya gatatu abo bose bashyigikiye abahiritse ubutegetsi ibyo rero ni ni intambamyi ishoboka kandi murabona yuko hari byo biboneka yuko biri no muri Anje ni ukuvuga ni hatavugwa canke ni leta itaganira navuga yuko bahiritse ubutegetsi none leta izo ciganira nabandi ni bande abacteur politique yoganira nabo yo kwita uh, opposition isanzwe utari mu gihugu Eh, aha aha medari nibaza ko eh, two kwishyura ego cyangwa oya ku bibazo muri politiki biragoye cyane ni ukuraba byinshi ni ukuraba mbega nimba uwo munsi bavuze gutyo eh, ko umuhuza n'umukozi wa umuhuza muhuza n'umukozi wa wabahuzwa kandi bari mu matati kandi yarungizwe n'akarere ka east africa egome mhm. uvuga ko arafise icyo ategerezwa kubwira abamutumye mhm. abamutumye rero no kuraba uwo munsi mbega bahagaze he bavyiyumvira gute kuko iki kibazo cyari kunyaruka cyane ariko cyafashe umwanya munini cyane mhm. eh, ni ukuraba rero ku nyungu za benshi bamwe bamwe muri aka karere mbega bibandanije bimera gutya bizohera gute mhm. eh, mbega nta biriko biracegwa hariho rero abashobora kuvuga bati kuri iki kibazo mu nzira n'ingogana n'ingoga abantu ejo vyogenda gute hirya ejo bizogenda gute ni ukuvuga ko inyishu si yo gutora mu buvuba bwango ubwo nyine ngo ndahagaritse ibi kuko abantu ibibazo biba mu gihugu bigira ingaruka ku bantu barica eh, umuntu umuvugizi nako eh, umunyamabanga mukuru umugambwe arabivuga neza ati umuntu yarishe ejo ntibuvugana hama umenyesha amakuru amubaza ati mbega ntibashobora kuronka nk'ikigongwe tugarutse kuri sena defite de kumbure n'indi migambwe turayigaruka ko mbega haba muri kahise ntihariho abagiye bakora ibyahama bagahagwa ibigongwe by'agateganyo mu nyuma bakaganira n'abandi icyo mubona gishobora kubera intambamye umugambi uri ku butegetsi eh, ibi eh, cyane cyane no kuraba igihe turimwo igihe turimwo eh, nuko umugambwe SNDD-FDD uri ku butegetsi kandi urongoye igihugu ari wavamwo hariho n'iyindi migambwe yitwa ko iri mu batavuga rumwe na leta mugabo ishigikiye ibyiyumviro bya leta mhm. ubu rero ni ukuvuga ko ah, abo boganira nta ubizi neza mugabo bashobora kuba Eh, muri dialogue interne yabaye bashobora kuba bavuga bati mbere nta n'ibibazo by'abari hanze bihari abari hanze nibahunguke batahe hanyuma twumvikane ingene dusangira ubutegetsi mugabo ikibazo kiguma kigaruka hahandi mbega abo abo bari hanze abo bo batagiye mu matora bizogenda gute ikibazo gihagaze ngaho nyine ubwo ntibaba bavuga nk'abafise imitahe kuko hari abari hanze ngo batagira imitahe bakurikirana eh, imitahe ngomba kugaruka kuri icyo bavuze uti mbega uwo ufise umutahe erega eh, benshi barafise imitahe mm. no muri CNDD-FDD bari bafise imitahe mm. benshi eh, ariko haragera igihe iyo hageze kumvikana abantu bashira inyungu ku bizoteza imbere abantu benshi mm-hmm. bakavuga bati ego muyu ariko bavuze bati urya naho afise umutahe umukurikirana mugabo arafise abantu ibyiyumvira afise bishyigikiwe n'abantu benshi mm-hmm. niho rero muri politiki cyangwa abahuza basubira bakagenda bakavugana na n'impande zose bavuga bati mugabo naho mudashaka ariko uriya mutavugana n'urya ikibazo kizoguma kiriho mm-hmm. urumva rero ni ukuvuga ko abantu bose bisabwa ko Eh, bagira icyo bahevye kugira ngo barabe ingene baza guhurira hagati nico eh, abantu benshi mu mu bikorwa byo guhuza abantu bakora kurondera icyo bita eh, nka consensus cyangwa convergence mhm. kuri abantu abantu bashobora kuza guhura mhm. kuko ntushobora guhuza n'umuntu kuko muri bamwe gusa nko muri kahise kahise ka hafi cyane umugambwe uri ku butegetsi ntihariho bamwe bamwe basanga bakurikiranwa n'ibyaha barahabwa icyo kigongo cy'agateganyo hama barabandanya ibiganiro eh, cyane cyane birabaho rwose murabizi ko eh, hari nk'izina rimwe ryavuzwe cyane mhm. abantu bose mu buru iki gihugu batari batumva bimwe n'umugambwe w'iporona mhm. muri mirongo icyenda na kane na gatanu gatandatu n'imbere y'uko ibiganiro bitangura bose bitwa abateroriste genocidaire mhm. ni ukuvuga mu majambo make abantu bakora iterabwoba bakorana n'ihonyabwoko mhm. icyo cyari igitutsi leta y'icyo gihe yavuga mhm. ni ukuvuga ko abantu bose tuvureke kuvuga umwe cyangwa babiri bari bafite imitahe mugabo abantu bose bari bafashwe muri uwo mugwi mugabo ingene byagiye biratera imbere ni uko abahuza nicyo bakoze rero baraje barabati ego mugabo naho muvuga ngo bariya ngo naba naba naba naba teroriste genocidaire mugabo hariho ibyiyumviro bariko baravuga kandi hariho babiserukira reka twumvirize ubiserukira hariho n'uburyo bwinshi bwakoreshejwe mhm. muri bukani hari n'isamirizi zaravuga rimwe rimwe mu nyuma ho byarabonetse ko uwundi ati mvise ibi bakaraba rero aho mbega nshobora guheba ibingana iki uwundi ashobora guheba ibingana iki aha ni uko eh, tubivuga gutya kuko ibi bya politiki n'abantu bagiharira ariko nta by'intambara birimo mm. uvuge ngo hariho uruhande rwana n'urundi mm. eh, kuko n'inguvu leta ifise ni nyinshi cyane urabye ku bari eh, basa nk'abatayishyigikiye ni ukuvuga ko muri iki gihe mbere biranagoye kuvuga ko ahoba nk'ibiganiro Eh, byotuma hagira ikituma leta hmm, igabanya ibyo isaba kuko irishikikiye ifise byinshi kiretse niba mu makungu bashobora kuvuga bati uburyo twahora dutanga natwe turabuhagaritse gushikaho mwebwe mwumvikana impande zose abari hanze y'uburundi abagwanya leta hamwe na mwebwe mwe muri leta niko bimeze none muravye umugambwe uri ku butegetsi none dufashe nk'amwe muri mukurikirana hafi bya politike ni kuki utabona yuko worekura mbe nibona yuko byohava birenga imbibe kumbureje canke hirya ejo ne wemeye kurekura ico kigongo canke kuganira nabo bandi hamaze ku bintu by'intambara nkuko mwari mugacishijemo gatonya ivyo uh, medani ubu haracari kare mm -hmm. niko ndakuvuga ko ndakunda kubwira abantu ngo yo hari ikintu kibaye mu gihugu eh, kirekeye politiki kenshi nturabe gusa muri icyo gihugu mhm. raba bihugu biri eh, bikikuje urabe eh, n'akarere kirimwo mhm. nk'ubyo bavuga nk'uri muri afurika mhm. urabe n'ibihugu biri buraya biba biri impande y'aho hantu nk'ikibazo kibaye nko muri dufate bazitereke mu burundi nk'ikibazo kibaye muri Algeria nk'igihugu cya Algeria kenshi mu bwitorera inyishu n'ibiki barahamagaramo n'abantu baba nko mu Faransa muri za mhm. Espagne abantu begereye ahantu ngaha nico kimwe ngaha hoho biranoroshe nuko abantu babiraba eh, n'imitima ya novuga abantu baramaze guhamuka mhm. kuko iyo ikibazo kibaye ubwo nyine baca bibuka ibyabaye kera mhm. mugabo cyane cyane nk'aha muri iki gihugu habaye ingorane uno kuraba mu rwanda ni ukuraba muri tanzania ni ukuraba ubuho tuje mu karere rero niba uno munsi hari ikibazo cyerekeye manda ni ukuraba mu karere mbega manda ziri ko zikurikiranwa gute mhm. abantu Eh, nko mu rwanda bizohera muri bavuga ko amatora y'umwaka uza niyahera umukuru w'igihugu waho azotorwa ashobora kuzotwara gushyika muri muri mirongo itatu na kane mhm. mu buganda hoho eh, ni imyaka myinshi mu amaze mhm. ni ukuvuga rero yuko no ngaha no kuraba mbega mu karere babibona gute ubu byohinduka eh, hoho ntibyohinduka iwabo mhm. rero nk'umuntu mukapa eh, ushobora kuvuga ati ikibazo kiri ngaha mu burundi uko kizogenda gishobora gutuma haba impinduka muri aka karere eh, urabye cyane cyane ingene abantu abanyagihugu canke abanyepolitiki babona ibyerekeye gukurakuranwa mu bintu by'ubutegetsi rero nukuraba mu buryo bwiyaguye mu buryo bwiyaguye ni ukuraba mbega nayo igikenewe n’igiki eh, kugira ngo abantu bashobore gutora eh, uburyo cyangwa forume yo gukura gukurakuranwa ku butegetsi bitarinze gutera uruhagarara runini n'icuka mu karere na no mu eh. gihugu oya ntumutinye mubiyage ntakibuza murabiheza vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi kutavuga Ganiro ni karagiririmba karagiririmba nakana kaji wabo kuri mwebwe abarundi mudukurikirana kuri website akaburungu sanganira akaburungu orenage mwumvise yuko umutumira ari Pierre Claver Nsengiyumva kurikiranira hafi bya politike ariko turi kumwe ngaha akaba yafatiriwe ariko twa twavuganye gato imbere yuko ikiganiro gitangura interano yawe rero 2246 ubusa kabiri canke 2245 utubwire gusa nk'intererano ariko ikibazo apana kuko murumva yuko tutari kumwe hano rero iyo ntererano yanyu turayirindiriye iyo umuhuza amaze gufata ijambo agatatura ikibazo kimwe kuko hari ibibazo bibiri kimwe nibaza ko catatutse coco mm. yaramaze gutatura avuga yuko e, kuko abo abagwanya leta bavuga bati byatewe n'ikiringo ca mm. gatatu nawe yaramaze gushikiriza yuko icyo kiringo atari n'amategeko mm-hmm. cemewe n'amategeko atari ikimari kandi ari umuhuza mm-hmm. urumva rero hari ikibazo yamaze gutatura mu rundi nuko kumbe nuko nyene yavuze ati ngira batamutahura neza twebwe tumutahura icyo yaragikuyemo kuko hmm. sinibaza ko ariho uwuzoja kukivuga kandi icyo yaramaze kuvuga ko kitabaho hmm. none wowe hmm. abarundi urabazi urabamenyereye ubona ari nk'igiki wowe nk'intererano abarundi bokora iki urabona twebwe turaziranye turazi niyo n'ingene byagenze niyo byahise kuva mu ntango Eh, urazi umuntu kugira ngo ajye kwitoza arafisi inzira acamwo iyo byaciye hanyuma n'ingene byagenze byo oh, ngira ngo nta murundi atabi mm. eh, atabi atabizi keretse uwubyirengagije cyangwa atabikurikirana mm-hmm. urumva rero ni ukuvuga uko jeno bivuga amatora niko yarakwije amategeko nk'uko yabivuze E, ni ukuvuga sentare y'ubuherezi shingiro yari amaze kubishyiraho igikumu hanyuma impari zari zihari urumva byaratowe inyishu umugabo ni ukuraba neza e, iyo byahereye kuva mu gihe cyo kurondera guhindura ibwizwa shingiro hanyuma ukaduga ugashika ngaho hanyuma ukaraba yuko none ko ayo mategeko ko abo bantu bakora ayo mategeko mhm. baba bahawe uwo mugambi uwo mugambi rero iyo amaze kuwurangura ntuheze ngo uvuge uti wari ukuyije nimwe tuvuga tuti ubwo butegetsi bwabaye regare mugabo ntiburi legitime mhm. ni ukuvuga ni uvuga yuko buciye mu mategeko mugabo mm, e, ntibuyemeje ntibuyemeje mugabo umuhuza we yaravuze ati abaserukira ibihugu byabo baraza bakakirwa n'umukuru w'igihugu nawe naragena abamuserukira muri ibyo bihugu urumva icyo acavuga ati ko kitakiri ikibazo abarundi basanzwe bakunda kuyaga kenshi baranavuga yuko uh, baganira bakayagira no kwigufa nk'uko urugero ruri mu ariko rurabitubwira none wowe ni igiki wumva wabwira nk'abarundi muri rusange ku kubana ku bakanywana mu mahoro ibyo nibyo bica bica mu bintu byinshi bica muri nukuri ukuri sinokubesha bica mu kurondera Eh, mhm. novuga kurondera ineza rusange mm. nturondera umufuko wawe cyangwa akagwi ni ukuvuga ukaba umuntu aja kurondera muri afurika ngira ngo uragize iminsi wumva hari ibya gambiya hariho mm. yavuze nawe bakuru b'ibihugu ngaho mu karere bavuga mu rwanda baravuga mu bugande mu rwanda urabona barahinduye ibwirizwa shingiro mu bugande bo barihinduye kera nta n'ibiringo biriho ibyo o ni ibintu rero abantu b'abarundi twebwe turaba dufatiye kuri kahise kuko haje ingoma irahuruza ugahunga mhm. urumva dufatira kuri kahise tukaraba twashizeho kumvikana abantu bakumvikana ni ukuvuga abo bantu bavuga ko ari abanyepolitike eh, cyangwa abatembagaje ubutegetsi njyewe sinibaza yuko ntituganira n'abantu ntituko turondera abantu turi ko turondera igihuza abarundi mhm. numva ni ikibazo si uwateye icyo kibazo wenyine mhm. mugabo ni uwufise inyishu kuko mm-hmm. n'uyu mukapa n'umunyamahanga mm-hmm. n'abandi n'abanyamahanga bazojamo nabo nyine babajije rero uwufise inyishu ntibaraba ngo ni umusazi cyangwa ngo e, ni igihugu kuko apfa kuba afise inyishu afise icyo atereye kandi icyo cyaha yakoze ntikiba kimukuri kibumuvuyeko yego yase oya mhm. twe duhindura ibintu tubyumva uko biri mhm. ni ukuvuga ujya ujya yagiye ntiyagiye ku kiwe ku kiwe hagera afise umugwi bari kumwe arafise abarundi bamushigikiye ngira mwarabonye igihe jesi nariyo ntabyo nzi mugabo igihe haba twarabibonye ku mateleviziyo y'isi yose mwarabonye nyine abantu basidukana n'iyonga bumvise ngo kudeta yabaye mhm. none bajya abantu bose ubona bajya bayiteye nibo bonyene canke hariho umugwi munini w'abantu babona bati iki kirigo kirengeje amategeko mhm. mugabo nawe no abo bantu baje mu ibarabara hariho abari ku isonga hariho abari bari bahamagariyemo ni nico kimwe nico kimwe mhm. uri ku nta muntu n'umwe akinda ngo yirore mhm. ni ni nk'uku k'umuntu yafashe ubutegetsi ntabura uwo wabisangira nk'uko twaba tubivuga iyo umuntu ahishije ntabura abaryi ego karo rero reka ndagushimire ko nyine muri uyo mugwi hari abariyo kubera kurya hakaba n'abariyo kubera kumve bumva umugambi urumva rero gituma hari impande twogeye nuvuga ko hari impande hatari abantu abo bari ku masonga nabo bona bareka mbere washaka kuko barafise abo bari kumwe rero kuri jewe ingene vyogenda bogira bati uwo mukapa yari kuvuga ati izo iyo migwi niyigaragaze igende yumvikane abazi hanyuma we warabye akaraba impande zose kuko ibyo ari byo byose Eh, nagira mbera heze mm, amasegonde cumi n'atanu karorero umwanya uratujyanye yego eh, urakoze cumi n'atanu eh, mhm. nagomba yuko mu gihe rero n'abo bantu nabo nyine bavuga bati n'abo bategetsi nabo nyine baratembagaje amasezerano yarusha baratembagaje ibwirizwa shingiro nazo nyine ni kudeta nk'izindi urumva nuvuga yuko ari nk'ukwagiranya kandi bose ugiye kubiraba uruhare rurimo rero ntawoja kuvuga ngo wewe ni wewe mwiza ubu nawe niwe mubi ibyo urumva kuba kwicira urubanza kandi nawe uwo muhuza nawe akaba yari amaze no gusa nk'ubivuga rero bizotava bica bigorana yuko izo mpande zizoboneka ziboneke ni nacyo gituma umuntu abona yuko n'ibiganiro bizoba bifata igihe kirekire kandi bitari bikenewe abantu nabo bagorewe mu gahinga impunzi umuhuza atangiye kugendera ku ngendo y'umugambo uri ku butegetsi rwose ndefutede ngo byamunaniye koko mwebwe nk'umuhinga mu bya politiki mubona mukapa yananiwe ehm, jewe sinovuga yuko eh, mukapa yananiwe mugabo kandi sinavuga nuko eh, intambwe zahetse mm-hmm. eh, kuko uwo ni umwe ikibazo kirahari ni ukuvuga ko n'iyo yozezwa ayandi mabanga ntabandanya arongora mm-hmm. eh, ibyo biganiro byoshoboka ko haza uwundi muhuza bibi nibyo ndikunda ndavuga nyerere yaragize ikibazo Uh, kugira ashobore guhuza abarundi naho bitavuzwe cyane mugabo byaraboneka hanyuma ni ukuvuga ko uh, mu bintu byerekeye guhuza abantu icyo kimwe no guteranya kimwe guteranya kimwe ni bibiri mhm. oya hariho intambwe nyinshi hari ibintu byinshi byo kuraba rero mvuga nti mbega ibi ni byahera uyu muhuza urumva kubandanya sindabizi neza ko azobandanya sinzi ko eh, ari byo bizoshoboka mugabo uwundi azoza azogira iki mugabo birashobora no kuba akarere n'isi kuko urabona ibihugu naho tuba turi twarikukiye hariho n'abandi baba baraba ibiba mu bihugu no mu turere hashobora kuba isi yavuze iti ubu mubandanya mugira ibi hmm? mu gihugu mutegerezwa kumvikana kuri iki n'iki n'iki ibi ni ntabanduka ibi bindi mwabivugana mugabo mutegereza kubandanya kuko hariho uburyo butatangwa hariho ibintu bimwe bimwe bashobora kuba bavuga bati mbe ndi kubera iki byoba mugabo bahuze abarundi bwabo bikagenda bikanka gushika naho haza umuhuza twavuga w'akarere azi uburundi eka n'abarundi babuzi mbere naho habereye uh, ibiganiro hafise kahise gasigura mu gihugu cy'u Burundi mbe nibona ko makungu ashobora guhari ivomo abarundi ati abo barinze bananirwa n'uwo begereye n'umuvandimwe n’indazo zo bahuza ugasanga baradutaye uko kumbure akajagari kakaba kanini kuruta ibyo rero eh, biragoye rwose ariko nashaka mugabo n'abandi bantu ariko badukurikirana bumve ko eh, hariho ibibazo biba mu bihugu eh, mugabo bikagira ikagira ingaruka ahantu hanini mu burundi si mvuga ngo ibi turi turabamwo bishobora gutuma intambara mu bindi bihugu mugabo n'ibintu byo mu buhinga uravye neza ah, mbega bihindutse byogenda gute mu karere mm. muri Afrika vyogenda gute mbega ko ah, ubu uvuga uti ubajije nk'ubu uti eh, vyogenda gute nk'ubu kugira ngo abantu hmm, bivuga rero yuko ubu ni ukuraba neza mbega amakungu ko numva hariho ibindi bihugu ikirize yo mu Burundi isa n'izindi kirize ziriko ziraba uh, mu bindi bihugu mugabo hamwe ubona ko ibihugu kugira ngo bivugane ingene bitorera inyishisho kibazo hariho n'ivyemera bati wowe uzotera hariya nanje ntere hariya uzofasha abantu nanje mfashe bariya aha sinovuga ibintu byinshi mugabo murazi ko intambara igirwa n'ibintu byinshi harimwo mu ntambara habamwo inko mu ntambara habamwo habamo ibintu byinshi cyane mbega abadandaza ibyo bintu mbega abadandaza amakamyo y'ikugwayi amashari amaburendi biki abo bose urumva sinobivugira hasi icyo nzanye mugabo intambara eh, ni ibintu byinshi cyane ni ibintu bigigwa n'abantu benshi abantu benshi bagiramwo inyungu ushobora no gusanga mbere no mu bihugu abantu batamenya neza yuko hari abandi bantu bariko bara baragira inyungu ku ntambara ziba iwabo rero ni ukuvuga ko ubu ni ibintu bigoye ni igihe kitoroshye cyo kuraba eh, n'ubwitonzi bwinshi kugira ngo abantu bamenye neza mbega ejo bizogenda gute eh, hanyuma ejo bashobora kuvugana kumwe kwa kwa ya ntanga nkesha imana mm-hmm. ngene abazungu kera baje bagabura intara zo mu burundi mm-hmm. Eh, mu kugabura Afrika eh, mu byerekeye eh, zone d’influence mu bihugu bikomakomeye ibyo byose nibyo abantu bakwiye kuraba mbega nk'ibihugu rutura bifise inyungu zingana iki mbega uburundi buri mu mahoro cyangwa karere kari mu mahoro bishobora gutuma haboneka uburusho bungana iki kuri ibyo bihugu rutura ibyo bihugu rutura rero birashobora kwicarana rimwe bikavugana biti Eh, umukino urarangiye tutanguye ibintu bishasha tugomba ibi n'ibi n'ibi mugabo niba bavugana mhm. umwe avuga ati nzokubaka uwundi ati nanjye nzokora ibiraro uwundi nzokora ibiki uwundi nzocukura ubutare ivyo rero ni ibintu eh, n'abanyepolitike bacu bakwiye eh, kwamiza ku mutima bakamenya ko umwansi n'umukunzi haragera igihe kubera inyungu abantu bashobora kugira icyo bahurira ko bakumvikana bakumvikana turaho nyine ku ruhara rw'amakungu na cyane cyane muri kino gihe uburundi buri mu mwumvikano mu kenya mwumvise cyo kimwe nanje ubuserukira ubufaransa hano mu gihugu nawe ni akaba ari umwe mu bumvirijwe n'umuhuza benjamin william mukapa waturuka muri tanzania aho ubuserukira ubufaransa avuga ati natwe nk'ibihugu yavuze neza ati n'abagenzanje b'ibihugu bya buraya dushigikiye eh ivyo oh nivyo bakunda kuvuga cyane kuva iyi crise itanguye kuva izi ngorane zitanguye mu Burundi abanyaburaya baravuze mu mm-hmm. shirahamwe rya buraya baravuze ko bashigikiye ko haba biganiro bihuza bose mm-hmm. abari mu gihugu n'abari hanze barabivuze bama babisubiramwo iyo ni position yabo officielle rero kubisubiramwo uwo munsi mukapa yavuze birya ni ukuvuga jewe ndabiravye bivuga yuko eh, bose abantu bose bavuga bati ni nk'uko umenga baba bavuga bati mbega habuze iki kugira ngo inyishu itogwe ni igiki kibuze kugira abantu bareke kuja hamwe rero ubu ni ukuvuga ngo ubumwe bwa buraya nibwo aserukira yavuze yavuze ni mu bufaransa mugabo avugira kandi yavuze ni abagenzi biwe ngo b'abanyaburaya eh, bisigura yuko yo bari uh, bisa nk'uko n'atari n'atari umuvugizi wabo mugabo bisa nk'uko ari eh, icyiyumviro umuryango w'ubumwe bwa buraya ni ukuvuga rero yuko abavuze ati tugira twinjire muri iki kibazo natwe hmm? tubafashe urabyumva mm. tubafashe kuko niba abambere bari bagerageje nko kujya bari babajije bo muri Nations Unies bo muri Union Africaine Union Africaine abose baje bavuga urumva bavuga bati ubu rero natwe hinge tuvyinjiremo nimba bitazobandanya gutya ari mukapa bibandanya ibi biganiro canke bwo babikurikiranire hafi gusumba mhm. ni ko babandanya bavuga ngo abantu nyabona nimunje hamwe mwumvikane rero aha ni naho gusoma ku banyapolitiki barabe mbega ibigiye gukurikira bimeze gute bizogenda gute Eh, jewe ivyo nobivuga mm, ari nkukebura abantu kuko eh, barafise uburyo bwinshi eh, mu ishyirahamwe rya buraya hama kandi murazi ko bahora bafasha no muri budget igihugu mugabo uwo mwaka ngira ntibabigize cyane ama n'ibindi n'ibindi n'ibindi ni ko nukuraba ukuraba mbega nabo boba bafise nk'uruhara mm, bashobora kugira muri ibi kugira ngo inyishu Eh, nziza kandi inyishu ifasha bose iboneke mu mhm. maguru masha ikiganiro ni karadiridimba turabona siriyake ari ku murongo reka tumuhe na ne akanya kumbure atubwire nk'intererano abona na cyane cyane icyo yobwira abarundi kuri ibi biganiro haba ibyo bimirije cyangwa ibyo barimwo kugira abarundi babane mu mahoro turakora mu kijesi siriyake eee eh, nagize yambo medali ego intererano yawe ni iyihe twatanguranye ikiganiro mwari kumwe natwe muri karadiridimba agenda ah, ndibaza ko hariho benshi bamwe bamwe bamye bavuga mukapa uyu ntuzeye mukapa ku byo yavuze ngene biki n'ibindi yewe ndibaza nza kuvuga amajyamo make cyane rwose abaho hmm. mukapa jewe ubwi ubwiwanje barinda guhera kuri rimwe gushyika ku icumi Eh, mu majambo make usongora ubona ari igiki nk'interano y'iwawe interano y'iwa interano y'iwanjye ni uko majambo make ukunda uburundi umuntu yoba akunda igihugu cy'uburundi harageze aho tumubonera kuri tebe mm. yego murakoze urakoze cyane siriyake mu gihugu cya australia vugana vugana vugana ikiyago n'ikindi ego Pierre Claver Nsengiyumva yumva hafi bya politiki turangiza ni kimwe mubona abarundi bokora ku mpande zose ni ukuvuga bose hamwe bagiye hamwe ni iki mubona bokora nk'umuco mwe mwotanga nk'umushinga na hidayera eh, ibihe biragoye mm-hmm. ibihe biragoye muri iki gihugu aho ah, tugeze nibaza ko bitoroshe ntibyoroshe kuko iyo abantu bagize ingorane mu bisanzwe umuntu aba yifuza ko zohera n'ingoga mugabo umwaka waraheze uwandi urakurikira eh, birumvikana mbere nuko hariho benshi bavuga ko atari n'ibibazo bihari kuko bivana n'aho umuntu eh, abirabira eh, mugabo ikiboneka ni uko hariho ubukene bwinshi hariho ingorane zaturutse kuri kuri ku ruhagarara rwabaye rwakurikiye amatora n'imbere yayo ihorihori honya umuryango mbere n'imigani myinshi ivuga yuko ah, hari n'abavuga ngo hari amahoro umuhoro uramwa ni ukuvuga ko amahoro nicyo twovuga twokorera ko tworondera kandi si ukurondera amahoro uciye kumwe abazungu batubwira bamwe bamwe eh, ngo urondera amahoro ategura intambara oya si byo mugabo mu burundi twarabonye hmm? niyava baho azobona gute mu gitondo namye ndiyumvira nibaza ingene hariho papa yavuze mhm. iyo yatowe hariho akajambo aho aravuga umenga barambabarira abakatorika bakomeye cyane bavuga ngo urubi etorbi mhm, bisigura bisigura ngo ngo kuba muri iki gisagara no ku isi yose mhm. ni ukuvuga ko abwira ababona n'abandi atabona ariko umwami w'u w'uburundi wewe mu kuramutsa nawe yavuga ngo ndamukije abarundi bariho n'abazoza ni ko uwo munsi na karyo abarundi banyepolitike aba abari mu butegetsi uwo munsi cyangwa ababurondera cyangwa abazobuja ko eh, kumenya ngo mbega narahavuye izina ryanje zosigara imeze gute ibyo naharaniye ibyo narondera mbega abantu ibyo jewe ndiko ndakora abantu bazobibona haciye imyaka ijana bazovuga ngo byari bimeze gute mbega nzotuma abantu uh, bashima canke nzotuma cyane cyane ego Pierre Claver Nsengiyumva mukurikiranira hafi bya politike mwakoze kwitaba ubutumire bwacu ndabashimiye cyane meda murakoze cyane Eka yakoze na Siriyake na Karorero nibo batwakuye muri kino kiganiro cacu karadiridimba shimire namwe mwese mwariko muradutega biri shimira na Aimé Toussaint Mitebutsi ari kamfasha mu buhinga bw'ivyuma karadiridimba uno musi mwari kumwe na Jean Medar niyo nkuru nimugire ibihe byiza iwanyu naho ubutaha